իմ կյանքում յուրաքանչյուր մասշտաբային գործանելուց առաջ ես շարժվում եմ այն մտքով, որ գործողությունները միշտ ավելի բարձր են խոսում բարերից, եւ ճպտացող քաղաքի մայթային էթիկետ ծրագիրը իրականացվել է հենց այդ մոտիվներով։ Շատ էի նկատում մայթային էթիկետի որոշակի խնդիրներ եւ նկատելով, տեսնելով OSM հիմնադրամի մրցույթը որոշեցի մշակել ծրագիրը եւ դիմել։ Արդյունքում հաղթող ճանաչվեց ծրագիրը եւ սկսեցինք իրականացնել արդեն 1000 դոլար դրամաշնորհեր դրան տրամադրված մատուցված եւ ասեմ, որ ծրագիրը հետապնդում է դասերակցական հորդորներ հումորային ձևով մատուցված, 15 ցուցանակ է 3 լեզվով՝ գրական հայերեն, բարբար եւ անգլերեն։ Ծրագրի առաջին թիրախը հետապնդում էր զբոսաշրջության խթանումը Ստեփանակերտում, երկրորդը կամավորության խթանումն էր, այդ դեպքում կամավորները ընկերներս էին, ովքեր ինձ օգնում էին տեղադրել ցուցանակները քաղաքով, եւ վերջին նպատակը ավելի ճիշտ ցանկություն էր դա շփտացող քաղաքին լավ տրամադրություն հաղորդելն էր ամբողջ ընթացքում հետևել եմ smart չափանիշներին եւ համարում եմ որ ծրագիրը հասել է իր նպատակներին ասեմ որ ավելի շատ հաճույք եմ ստացել process-ից եւ այն Այնուհետև ծրագրի ավարտին նկատել եմ, որ սիրվել է հասարակության կողմից եւ դա էլ ինձ իհարկե լավ զգացողություններ է ապարգևել։ Երբեմն հաջողության ամենամեծ գաղտնիքը սեփական ուժերին վստահել ու հավատալն է։ Հասկանալով այդ գաղտնիքը Աննան դիմեց բելգիական առաջատար համալսարաններից մեկին եւ հաջողությամբ քնությունները հանձնելով ընդունվեց իր ընտրած բաժինը։ Հայրենիքից հեռու սովորելու դժվարությունները գրեթե հաղթահարված են։ Օտար լեզվի հետ կապված խնդիրներ չկան, իսկ Բելգիայում ընկերներ ձեռք բերելու համար կա համացանց։ Արդեն այսօր Աննան կապ է հաստատել այնտեղի հայ համայնքի հետ։ Ընդունվել եմ Եվրոպայի առաջատար համալսարաններից մեկը, որը գտնվում է Բելգիայում, եւ ընտրել եմ Business Administration մասնագիտությունը եւ ասեմ, որ քննությունների առումով էր դժվար, որովհետեւ երկու միջազգային քննություն եմ հանձնել՝ TOEFL անգլերեն եւ SAT մաթեմատիկա, որոնց համար բարձր միավորներ էին անհրաժեշտ, բայց արդյունքում հաջողվեց ինձ մոտ։ Ընդհանրապես նշեմ, որ 1-ից 2 տարի առաջ չէի մտածում ընդհանրապես արտասահման դիմելու մասին, սակայն միգուցե ուժերս ճիշտ չէի գնահատում, բայց բայց այս անգամ փորձեցի եւ աստորեն ստացվեց։ Ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ դժվար է լինելու անծանոթ միջավայրում, սակայն փորձում եմ իմ ամբողջ քվանտային, դրական քվանտային ուժերս ուղղել նրան, որ լավ է ստացվելու, հարմարվելու եմ հեշտությամբ։ Այժմ էլ փորձում եմ կապեր հաստատել այնտեղի հայ համայնքների հետ, հայերի հետ եւ կարծում եմ, որ նրանք կօգնեն ինձ հեշտությամբ ինտեգրվել։ Մտադիր եմ ավարտելուց հետո վերադառնալ Արցախ, իմ ստացած գիտելիքները կիրառել Յոկուտ իմ պետության։ Արտասահմանում կրթություն ստանալու համար կարևոր է դիրապետել տվյալ երկրի լեզվին, իսկ օտար լեզուն լավագույնս իմանալու համար կարևոր է ընթերցել գրքեր։ Գրքերի ընթերցումը օգնում է ոչ միայն ավելի լավ հասկանալ լեզուն, այլև գրագետ գրել։ Աննան ընթերցում է մասնագիտության առնչվող գրքեր, այն էլ օտար լեզվով։ Սիրում եմ ընթերցանությունը առանձնապես եւ ասեմ, որ ստիպողաբար ոչինչ չեմ անում, փորձում եմ այդ ամենը ինձ համար հետաքրքիր դարձնել եւ նշեմ, որ այժմ ընթերցում եմ հոգեբանական գրքեր, որոնք սերտ կապված են իմ ընտրած մասնագիտության հետ, բիզնեսի հետ։ Ընթերցում եմ ենթագիտակցության ուժը գիրքը, որը օգնում է հասկանալ մեր ուղեղը, մտքերը եւ օգնում է ճիշտ գործիքներ օգտագործել մեր մտքերը ենթագիտակցորեն ճիշտ ուղու, ցանկալի ուղու վրա դնելու համար համար։ Ընթերցում եմ նաև անգլերեն լեզվով գրքեր, մասնագիտական գրքեր, որ เป զի ճանոթանամ իմ մասնագիտությանը, ինչտեղ համասարան հաճախելս։ 21-րդ դարում ինքնազարգանալը արդեն ոչ թե ցանկալի, այլ պարտադիր է դարձել։ Համացանցի շնորհիվ մարդիկ կարողանում են իրենց նախընտրած թեմաներով on-line դասընթացներ անցնել։ Մեթոդներ շատ կան, ուստի հարկավոր է միայն մեծ ցանկություն եւ աշխատասիրություն։ Ընդհանուր առմամբ ինքնազարգացման վրա եմ կենտրոնացած այժմ եւ մասնակցում եմ դասընթացների, կուրսերի, on-line դասերի, հիմնականում on-line, բայց off-line էլ երբ լինում է Ստեփանակերտում, քանի որ հիմա Ստեփանակերտում եմ լինում եւ այստեղ շատ համանապակ են դասընթացների թիվը։ Վերջին դասընթացս SMM-ի եւ հաղորդակցության դասընթացներ, որը կազմակերպված էր հայ-ամերիկյան համասարանի կողմից եւ ասեմ բավականին ինֆորմատիվ էր։ Նաեւ ուզում եմ նշել, որ այժմ մեզ մեծ հնարավորություն է տրված, որպեսզի մենք ունենք, ունակություններ ստանանք եւ թեկուզ սկսնակ մակարդակի, բայց փորձում եմ ամեն ինչից դասեր քաղել եւ օգտագործել իմ ունակությունները։ Եթե ուզում ես լիցքաթափվել հոգով, սկզբից պետք է լիցքաթափվես մարմնով։ Աննան ընտրել է լողը։ Սպորտը հանգստանալու եւ ամեն ինչից կտրվելու լավագույն տարբերակներից է։ Սպորտի ոլորտից ընտրել եմ լողը, նշեմ, որ լողալ չգիտեի եւ այդ պատճառով սկսեցի լողով զբաղվել եւ արդյունքում շատ սիրեցի լողը, կարծում եմ դեռ զբաղվելու եմ, այն օգնում է ինձ լից կաթափվել եւ կարծում եմ բոլորս էլ դրա կարիքը ունենում ենք։ Աշխարհը ունի բարի արարքների կարիք եւ ամեն մարդ իր ներդրումը պետք է ունենա աշխարհն ավելի լավը դարձնելու մեջ։ Իմ կարծիքով էությամբ չար մարդիկ չկան, ուղղակի կան չար արարքներ, ինչ որ բան է դրթում մարդկանց, որ เป զի մարդիկ չար արարք գործեն, հնարավոր է դա լինի ուշադրության պակաս, թեկուզ մանկական տրավմա, սակայն այդ ամենը կանխելու համար պետք է ուղղակի բարի արարքներով այդ ամենը հասկանալ եւ կանխել։ Սակայն նույնիսկ լավ արարքների եւ վարության մեջ պետք է չափ իմանալ։ Ունեմ մի բնավորության գիծ, որը ինձ երբեմն խանգարում է, դա բարությունն է, այսինքն ես մարդկանց շատ դժվարությամբ եմ չէ բառը ասում, եւ դա երբեմն ինձ իսկապես խանգարում է։ Իսկ Արցախն ու Արցախցին պետք է զինվեն համբերությամբ եւ պայքարեն իրենց բարեկեցիկ ապագայի համար։ Երիտասարդներին եւ ընդհանրապես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս հավատալ սեփական ուժերին, զինվել գիտելիքներով, դե պատկերացրեք գրագետ եւ ինքնավստահ մարդ, ուրիշ էլ ինչ է պետք հաջողության հասնելու համար, հենց դրանում է կայանում հաջողության գրավականը։ Արցախին առաջին հերթին իհարկե կմաղթեմ խաղաղություն եւ ես մենք բոլորս պետք է մեր գործով օգնենք Արցախին եւ առաջ շարժվենք ուղակի։ Կենարար երիտասարդական հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը Արցախցի երիտասարդ Աննա Բաղդասարյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ավետ Բադալյանն էր։ Միջնոր հանդիպում։